աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերին շատ հետաքրքիր եւ մեզ համար նաեւ բարդ զարգացումներ տեղի ունեցան, թե մեր տարածաշրջանում, թե աշխարհով մեկ։ Ադրբեջանը շարունակեց վերջին մի քանի օրերին իր սադիջ գործողությունները, փորձեց կրկին իր վերահսկողության տակ վերցնել ինչ որ կարևոր կետեր։ Էլ ավելի սեղմելով Արցախի շրջափակումը սաստկացնելով pašարում։ Տեսնենք, ինչ ավարտ կունենա այս ամենը, բայց բնական է պետք է պահպանենք սառնասրտությունը եւ սկզբունքայնությունը։ Մենք որևէ տեղ այլևս չունենք, որևէ բան զիջելու, նահանջելու, որովհետեւ իսկապես ծայրահեղ ծանր վիճակում ենք։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ինչպիսի երկրի հետ մենք գործ ունենք։ Մի քանի օր առաջ Բրյուսելում տեղ ունեցավ զանգվածային ցույցեր ընդդեմ Իրանի, որը կազմակերպել էին այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Իհարկե, սա պայմանականորեն է, որովհետև այդ ցույցերում շատ մեծ թվականակ էր նաև ադրբեջանական հանրապետությունից ժամանած մարդիկ թե իրենց այսպես կոչված փյուրքի ներկայացուցիչները, թե ուսանողներ, թե ինչ որ քաղաքական գործիչներ։ Եվ բնական է վանկարկում էին հակաիրանական տարբեր, ուրեմն խոսքեր, տարբեր պահանջներ էին ներկայացնում եւ ի վերջո այս ամենը վերածվեց Իլհամ Ալիևի գովաբանելուն Իրանին քարկոծելու եւ անիծելու գործընթացին։ Նրանք ընդունել են նաեւ մի ընդհանուր ուրեմն կոչ, որտեղ դատապարտում են Իրանի, այսպես շովինիստական, նացիոնալիստական քաղաքականություն եւ նույնիսկ կոչ են անում, որ թող Աստված ոչնչացնի ոչ Իրանը, այսպիսի բան է, շատ հետաքրքրական է։ Թուրքական կառավարությունը նույնպես Թուրքիան ինքը որոշ կարևոր քայլեր իրականացրեց, այսպես այս ամենի ներքո, եթե որոշ մարդիկ մտածում են, որ հնարավոր է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները զարգացնել առանձին առանց Ադրբեջանի, դա իհարկե ճիշտ չէ, որի մասին խոսեց նաև Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Հիկմետ Չետինը։ Չետինը հայտարարեց ադրբեջանցի լրագրողի հետ հարցազրույցում, որ ցանկացած քայլ, որ թուրքական կառավարությունը իրականացնելու է Հայաստանի հետ փոխհարաբերություններում, չի կարող լինի առանց Ադրբեջանի։ Եվ դա հնարավոր չէ։ Իսկ վերջի օրերի երևի թերևս ամենահետաքրքիր կոչը պատգամը Էրդողանինն է։ Նա լուսանկարվեց նոր բայրակթարի մոտ։ Այդ նոր բայրակթարի անունը կոչվում է Qızıl Alma կամ Կարմիր խնձոր։ Սա շատ արդիական կորցանիչ զենք է եւ պատահական չէ, ընդհանրապես թուրքերը միշտ հատուկ ուշադրություն են դարձնում սիմվոլներին։ Այս կարմիր խնձոր կոչեցյալը պատմականորեն Թուրքիայի համար կարևոր մի գաղափար է հենց այդ կարմիր խնձորն է իր երազներում տեսել ուրեմն Մեհմեդ Ֆաթիհը սուլթանը որը գրավեց Կոնստանտինոպոլիսը հենց սա է քրիստոնյաների եւ ալյազգիների դեմ պայքարի խորհրդանիշը հետեւաբար նման նոր բայրակթարի նման անունով թողարկել է ոչ այլ ինչ է քան էքսպանսիոնիստական, ցավալապաշտական քաղաքականություն։ Ասեն, որ նույն բայրակտարը իհարկե զուտ թուրքական արտադրանք չէ, այնտեղ կան եւ տարբեր մասեր ԱՄՆ-ից, Եվրոպայից եւ այլ։ Չի մոռանանք, որ նաև Կոնստանտինոպոլիսի գրավմանը մասնակցում էին բազմաթիվ այլազգիներ, երևի նույնիսկ թուրքերից ոչ պակաս թվականակով։ Այսպիսին է թուրքերը ամեն ինչ օգտագործում են իրենց օգտին։ Վերջի օրերի հետաքրքրական զարգացումը նաև այն է եղել, որ միջազգային արբիտրաժային դատարանը, միջնորդ դատարանը, որը միջազգային արևտրական պալատի կից գործող ոչ կառավարական անկախ մարմին է, Թուրքիային պարտադրել է վճռել Իրաքին 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլար, որովհետև թուրքերը անօրինական ձևով Իրաքյան Քրդստանից նավթ էին արտահանում դեպի իրենց երկիր եւ արտերկիր նույնիսկ տեղյակ չփահելով Իրաքի կենտրոնական իշխանությունների։ Տեսնենք Թուրքիան կիրականացնի դա թե չէ, դժվար թե չի բացառում, որ նրանք նաև երկրաշարժի այդ հանգամանքը օգտագործեն, որպիսի այդ գումարը չի վճարեն։ Վերջի օրերին հետաքրքրական զարգացումներ տեղնության նաև Ռուսաստանում։ Ամենահետաքրքրականը թերևս որ ամբողջ աշխարհին ինչ որ կերպ կարծես թե ցնցեց, դա այն է, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հայտարարեց, որ Բելարուսում Ռուսաստանը կտեղակայի տակտիկական միջուկային զենք որը ի պատասխան է Մեծ Բրիտանիայի կողմից, մասնավորապես Ուկրաինայի մատակարարելիք ուրանով հագեցած զենքերը։ Ռուսաստանը նաև Բելարուսին կտրամադրի Իսկանդեր տիպի հրթիռային համակարգեր, որոնք ի վիճակի են կրել նաև միջուկային զենք։ Ասեմ, որ վերջի օրերին բավականին թեժ մարտեր ընտեղնուց է Սիրիայում ամերիկացիների հետ։ Ամերիկյան մի շարք ռազմաբազաներ Սիրիայում հրթիրակոծվել են։ Սա նույնպես պատասխան է միգուցե Իրանի բազաների հրթիրակոծումը Սիրիայում, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ Միջին եւ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը նույնպես թեժ է։ Վերջի մի քանի օրերին շատ հետաքրքիր զարգացում տեղնեցավ Սաուդյան Արաբիա։ Այդ երկիրը մենք գիտենք, որ խիստ կենտրոնացված է եւ չեն կարող այնտեղ որևէ նյութեր տեղադրեն, եթե պետության կողմից համաձայնություն չկա։ Ուրեմն Սաուդյան Արաբիայի կենտրոնական հերոստատեսչությունը ցույց տվեցին ծաղրա ծաղրային ֆիլմեր, որոնք ԱՄՆ նախագահ Բայդենին էին ծաղրում, սա ոչ այլ ինչ է, քան Սաուդյան Արաբիա ԱՄՆ հարաբերությունների մեջ ճեղքվածքների արտացում։ Իսկ վերջի մի քանի օրերին կրկին հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան չճանաչված պետությունների հետ կապված։ Այսպես Չեխիայի խորհրդարանի նախագահը падգամավորների պալատի, ասենք խորհրդարանի մի մասի ղեկավարը այցելեց Թայվան։ Մեծ պատվիրակությամբ։ Իսկապես շարունակվում է արեմության Եվրոպայի արեմուտքի որպես հավաքական միավորի ջերմ կապերը Թայվանի հետ, որը մենք պետք է նույնպես ուսումնասիրենք եւ օգտագործենք։ Իսկ Չինաստանը անպատասխան չթողեց նման զարգացումները։ Վերջի քանի օրերի ընթացքում նրանք շատ ուժեղ երևի նաև քայլեր են ձեռնարկել ճնշելով մասնավորապես Հոնդուրաս պետություն Լատինական Ամերիկայի եւ վերջինս փաստորեն խզեց կապերը Թայվանի հետ, հետ կանչեց նրա ճանաչումը, որը Թայվանում ընդունում է շատ վատ։ Բայց այնուամենայնիվ սա է իրավիճակը, մենք պետք է ուսումնասիրենք այդ ամենը եւ ինչքան տեղեկացված լինենք, այնքան կլինենք զինված։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին եւ ժողովրդին։ Կհանդիպենք։